Oi atera ateragabe kirola egiteko aukera eskaintzen dizu okisak. Elosoro kiroldegia, madalen soroko frontoia, udako igerilekoak eta ugaldetxoko futbol zelaia. Elorsoron, zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekoa, rokodromoa, giartzegela, padelpista, gimnasia, eta espiningelak, tatamiak, kafetegia eta baita ere behar berdine erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat, gazteentzat eta helduentzat. Igeriketa, judo, aerobik, yoga, gimnasia ritmikoa eta bar. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra hidromasaje, jakusi eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elorsoro kiroldegia, bederatzi labiru, lau bederatzi, bibos, bosbi. Oiartzun, etengabe, kirolaren alde. Elorsoro kiroldegiak, oiartzun irratian frantzeko turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu. already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record called Up and Down. uztaileko ah, beste aste arte bat eta zer dugu gurekin gaur, ba, turra beti bezala, eguardion Jose Miguel López. Eguardion, mirari, ordu bat ala orden puntu algaina zikea, eh? Hoi da, zuzen zuzenian. Zuzen zuzenian jakiteko. Hoi hartzun irratian, zenek esango luke. Eh, zuzen zuzenian. Bueno, ba, bentsen, txirintulari. Bueno, zer bot gaina, este bujara, ondo junan ongi, da. Ongi, bai, ongi, bai. Eh, lezakan lana, parranda denetik anez, mirari. Erri guzti jentetu da, bai, bai. Bai, Ta, bai, bai. Gustoa, beti. Ta Gaur. Gaur, bueno, bueno ordu mazu gandik anez, gaur, bai, Bueno, lengua astean, izan duken itxun, e, txindulari gazteak, ez? Astertian, hartian, uh Iman Horiza, bai. Jure Michelena, Gorka Agirre Zabala, bai. gero Oztialian, zentzantuko nitxun, Iker Leonet, Iker Leonet eta, bueno, Joni Zagirre, Euskal Telekua, mhm. gaina, mirari ez dik, gafi izako gea. Itze ikien hor, Mikera Astarozai buruz, Samuri buruz, entalako, zera, normalian suerti ematen dugula eta, pues, ara, izango da lehiaketan, amairuak inbukatzen ah, bai. egalako Bukatu, zea... Eh, gure korrektsi ikarrizketa eta zapla zeizan duzen. Bile, bai. bueno, konbidatuak, zango itxugu? Lengo hastian gaztiak eta gaur aspaldiko gaztiak. Bueno, elduak, ez dugu zango xarrak, ondoko ipiskat xarra da, baina bueno. e, eh, Xabir Izagirre, egoarri hon. Eixo, egoarri hon. Ongi etorri, txokun jarri bazpare. Eskapi, gualiko duta. Eskapi. Hau zira, zela bida. Bueno, eh, Girizia zikloturistako elkarteko kidea. Ongi etorri, eh? Bai. Bueno, eskerreta, e, Bibien Arbelaitz, lartan zikloturistako taldeko kidea. Eguardion, zuri ere? Bai, kaixo, eguardion. Ongetorri. Eta, bueno, eh han bestaldean berriz, menezte ikustu iztuko da, bino kaitzeka, eh? Uh mhm. -huh. Jose Michelena, hau berriz, girizi zikloturistakarteko kidea. Eguardion, Xian. Eguardion, bai. Beti hor telefono zaitzen gatzuk eta gaur? Bai, bai. Etorri jaz, eh? Oidek, oidek, gaur bai. Bueno, hasiko ya. Bigarnaztea, turra, zartu da, bueno, atxe una, eta Xabier, ikin hasikonak. E, lehenengo astea zaten da askotan, topiko bada, baina turra ez dela jakiten zenek irabazten du, baina bai zenek ira, ez du irabaziko, eta horko eroria diela, bueno, bueno, ze izak zen dut, ez? Eta zer esanik ez, Euskal Tele Euskadi, dut bot gatu dela, Samu gizak jugan lanakin, Mikel ere horre gori zen. Zezango benuk, nende biziko azte iburuz, Xavier? Bueno, nik eh, bi gauzaz pimarratu nintuke. Bai. Bat, kontra eh, kontralogistan turra dela urten, enoiteko eh, egokituta, hori nik alderat jartzen dut, debateako bateako mm -hmm. interesante irutzen zait. Eta bigarrena erorketak, e, egia da turrean beti izan duela erorketak, minu ustut aurten sekula minu erorketak gehiago izan du eta ni ustut bi, bi gai horiek bizkat e, mm -hmm. momentu enten. Zizango nuke, e, eh, adibidez, e, jungoaren da bizi pixka bat, a ber, erori, erori, jaketa egian erori, erori asuntua, Ba, zer, eh, bueno, ematen dunez ja gero ta gehiago zabaltzen lehen baloazioa erorketan inguruan da, ba bueno, e, tensio handia dagola. Karreterak oso estua jartzen ari diela, 200 e, eh, ziklista olago karreteratan eta eh jende zaun bai beti izan du dira erorketak turrean. Bai, baina e, gaurko mediak eta ibiltzen den velozitateak e, adibidez 60 lagun erori dian eh kaida hortan eh astalozak los dira eh, irurogeita mar bat inguruen belozia egin zituztela. Mm -hmm. berdina ez da berdina, hogeita mar, berrogei, berrogeita bost, berrogeita marrea ere, mhm. erortzea, edo irurogeita mar belozidadean erortzea, irurogei laun, E, eh, imaginatu gurutzeko bezalako karretera batean, eh? gurutzeko bideko karretera mhm. bezalako batean. Orduan, hor, e, erorketa horiek e, markatzen dute pixka bat. Eta gero igual, balabatuko genuke ze arrazoiak edo tensioa dagoen karreteran eta pinganilloaren arazoa bai, ere sortzen ari da. Bai. Eta hori debat beste eta izango litzateke, baina pinganilloarek bai. sortzen duen presioa dena gaur egun bai. eta historia. Bai. Nik eh, aplaudatu nakaren ben, bideno, zan duna pixka da badiru badirudi, eh, sistema txirrendulari, eh, kexa edo, bueno, esaten dutela, pinganillo horrek, estresa akatzen duna leno, beti, bueno, kotxetik atetzen, buiak eta eh, eh. Oan, karo, dozte kontrolatuta momentu guztian, eta presiduan denak aurrian hori nahi, eta dola, ez dezagutu bezala txirritularia. Horrek, zan nahi ikese bat ere? Bueno, seguro eski estres horrek eh, horrek era egin du, eh? erorketan e, historia hori. Dudikan gabe, presioa sartzen dutela sartuko dula pinkan joa, pentsatzen dute sartuko duela. Guain, e, abiaduran historia nik e, kristorak ezkatzen, bueno, abiadura dudik gabe etorriko da zeuski horren ondorioz, baina, claro, eh, beste gauz batzutako gauza oso ez dakit, interesgarria da, beste batzutan esaten da berriz igual eh, beste modu bateko itza, ikusiko litzakela pinganen joiken gabe, hori aspaldiko urteotan debatea hor dago, baina azkenian ez dakit, inorrek ez du eh, kontrako neurriek hartzen, badia yeah. zenbait lasterketan e, debekatu edo ez zuten mm. jarri, eta orduan, baina ez dakit, nik horrek, hombre, dudik engabe, e, eh, txinunariak azkenian e, behar dituzte, mm. presilio esertuko jute, eta horrek, horren ondorioz, nire oso kezkatuta, o, bintzate, penakin e, hmm. izan duin duen erokuetak inez. Alare, Josean, ez dakit, batzutan beti berrintxo da bizte horre, ez dakit, batzuk biziketan e, ikasi beruten endebizi ondo, ondo ibiltzen, zatikan provokatzen dutena batzutan, Eta dato bat, bala hor George kapi, amaz espitur korrituna, eta denak, dena bukatu dizkik. Oire, ez dik, kasualidadia den, edo edo ez, baina dato hor dago. Orduan, batzu batzuk ere, pixkat, eh, hor txen, temera jo samarra dira ere biziketan gainine, bai ez, xen? Bueno, bai, e, bueno, erorketan asuntua nik uste dit, eh, bueno, urterako kontua dela ez. Eta, bueno, turrei bere, bere xarmare ematen zaiola ez. Eta, aurten, igual Xabirrek azpimarratu duna, pues erorketoi beste urtamineko jazan duela, igual Euskalteleko eh, jende asko eroidalako, eta oi hartzunen bizitzen bat aztarloza adibidez, eta minon urtero zandu dituk eh, erorketak. Eta Nik usteit, e, eh, bai, adibidez Armstrong, adibidez Merck begarain, indurain. pues, oik erorketak ezan du, igual zan zen, nik usteik gutxi ez, orduan jende bat, badek, abilegoa dana edo edo aurrin ibiltzen dana o pizkat bizta gehi duna, ez? Hoi izan mm. liteke hombre, gero baita ere dudik gabe suerti dagoela, ez? Mm-hmm. Hoi ikusi balberde batekin, balberde bat e, beti izan dute korredore bat. Eh, beti aurrin ibiltzen dana eta abitu mm. aurten turrin ze, ze gertatzen izaion, ez? Mm. Bueno, eh, ya, komentatu dugu, ero arkasuta, orduan, a ber, eh, barrera Aztea junda, atzu errojupekoa, onduzan? Al, alare honekin pixka bai. eh, divergentzi txiki dauka. Bai interes komertzialak, ondela berroi urteko, tur batean, edo gaur, etapa bat zi suposatzen duen, eta mm. harrik jartzen ditu nint, alizientiak erorketakin, zuzen mm. zuzen edozkate. Gaur egun, egoera honetan, etapa bat irazteak, ipotik irantzat, ikaradizko garantzia hauka, eta lehen okuten zin, lideran ekipoa bakarra aurrean, orain denak aurrean jo nahi dute. Mm-hmm. Eta bai. hor hor dago, eh? Sin más, eh? Azpimarra tu akarri. Vale, vale, bueno. Bai, eh, eh, bai Pairoli. Eh, Astarrozak bere zutabetan ebai eh, komentatzen zunez. Eh, tropelian daun, elkartasun falta, tensioa eta elkartasun falta. Hoi dena elkarri lotutako kate bada, ez? Hmm. Bueno... Ba, izaliteke. Izaliteke. Eh, horrez dago konpintxe hori, bako txe bere egiten du, eta denak aurreak honi dute. Eta ezin dena da, berreun lan denak aurrean. Dena aurrean, imposibilitatea. <laughs> bueno, eh, ze joko mazuten, gustan zu, bai. eh, oiek, eh? Hor eh, a ver, Xavier, Galdera, zerretan galdera. Balora zilua, lehenengo lehenbiziko aztekua. Lehen uste dut, eh, lehen biziko puntuan ez dutela. bueno, ba, keixio zagun, eh, izenakin eta errojupeko atzokua, eta, a ber, nola, nola, lehen biziko azteko balora zilua. Bueno, ba, ikusten, da momentuan ikusten dena da, eh, eskain, eskai dela, esango genukena pixka bat, el jefe, el equipo jefe, turrekoa, beti izaten den ekipo hori, ematen du eh, ekipo nola behiteko e, eh, turre irabazteko zeakin etorri dela. nik eh, adibidez esango izut, porran oso txarra naiz, geho zehatzen evaluazio egiten igual difentea, baina... Ez, porrenko joko, joko porra bai, e, gio, gio, gio. Baina kontuatun ez detalle bat, ni hasi nintzen kabendi sartu nuela, espinter bezala, eta konturatu nintzen ja, bigarren etapan, nire evaluazioa aldatu egintzen. Zergatik? ikusten nolako eskai guztia e, eh, uigin zen inguruan zabilela eta ez kabendizei eramaten. Eta kabendizek espintatu behar izateara munduen espintariko bena pakarrik espintatzea, ja hor detalle txiki bat ikusi genuen. Ekipo eraman duela eskaik uigin zen aposto osu egiteko turra irabaztea. Eta, bueno, eta gehonduan daukana fron, eta, bueno, bai. ba, hori da, ikusi da, hor du, e, eh, lehen osa ez eh, pixka bat, ba, kontralogistan turra izango den e, eh, zea ematen du, pinta dauka. E, gero nahi baduzu zergatikan ebaluazioa kontralogistan e, edo nola baiteko mendigo igabeko turra zergatik? Ba irutzen zait, igual, induten e, eh, plantamintua hasierako oso polita izan liteke lan polita e, turra diferentzi gutxiko ikusteko, baina izutzeko moduko astebetean dien diferentziak. Amargarrena dago ja, ez dakitzen bat bai. minutura. Uh Eta normalean, segundu tegon berlutekena ja, minutu terdira, minutu erditik atzea daude ja, uh diferentziarekin. Uh mhm. -huh. Honek zesan nahi du, turra hau komerzialki saldu nahi zutela, tur gogorri gabe nola bait, eh, gertatzen den askotan ez, puerto gogorra sartu, jendea gelditu, kriston diferentziak, nola baiteko nahi zuten kompensazioko tur bat. Zergatik, ekipo frantzesak, hogeita zazpi urte, frantzes batek tur bat irabazi ez duela. Dituzte media montaña eta kontra ondo ibiltzen di miruru korredore, Xabanel, Basteau, Legun Pinot, hogeita bi urte bai, Gaztea, Gaztea bada eh? mhm. Hor, hor, sartuko nukeen balorazio pixka, horren Gaztea hartik. Bueno, eh, bieno, Bai. Iria, Bueno, nik uste Xavier nahikoa esan dugula. Hone, aurten markatu dikan gabe, eta gainea, bueno, eskai eh, taldea, bueno, ba, ustut, kiston taldea torri dela. Geo ere beste aldetikan, e, bueno, e, zean, e, bi anaio hiena, bat egun e, esleka anaiak, ez, e, gaztiakin zioken aurten kiston e, esperantzak eta bar, azkenian ez dek joan, eta geo ere radio xarken barruan, hor, e, bueno, aipatur egindek eta etzakit nahiko gora berak ez da bai klodenekin apostua e, intzutela lenguan, eta hor, ba, beste guzien artian azkenian, ba, Euskalduna, ba, e, nik uste dit, ba, atzoko kontrolak egin zuen, are, arri e, sekula meni hobeto, mhm. eta lenguan mendiko eta betane, oso ondo, eta baina hor barruan, e, nik uste dit, saltsa desente dagola, eta behar bat, horko saltsorire, eh aimarrentzeko ondo etorrikoek baino pixko bat aldi aldi ikusita nik uzet turra gehatu dela naizeko aste ikusita etzaki definitua hondia dek baino wigins eta eskain kontrolagin eta gio ba, ikusin behar e, eh, kadele eh, mendila no, aber, e, eh, zer, zer gai ez? Zertaino iritsiko dan, ez? Mhm. Mm Diferentzia bai, nik horra dos niok, lendabiziko kontrola jondoren diferentziak, desentiak diela hoien artean, eta mendilan e, norbitek e, diferentzioik e, pixkat moztu egiteko asko ibili beharko du. Mhm. Bueno, Xen, iria pixka bat jarraitu, Xabi eta Bibienon gehitzeko zer gehiago? Bueno, ni pizkat, eh, pizkat aldatzeko, ez? Bai. Eh, nik e, ikusten dutena, pues, bueno, aurreneko aztia bai, aurreneko aztia esan dutena. Baina, bueno, aturra beste bi aste gelditzen dela. Eta, bueno, Brady Wiggins hoi, eh uan arte ez dula handi bat irabazi. Aurten oso fuerte daula, eta nik ikusten dutena da, tenbora da fuerte hasizula eta fuerte daola. Baina turra beste bi azte gelditzen dela. Eta mm. Kadele E, beak behak erabatezin turra, oso korrodore ona dek, oso ekipo ona zaukak, eta erne. Eta bai. nik esperantza batzakat, e, mendiko eta boitanta eta gara emango dutela. Bai, eta gio beste ekipo bat, e, radiosak, hortziok, e, eh, karo, lider bat etzak, etzakak, minio bat zioztek irulau korredore, e, nik uste nahi zanezkio eta goua zanezkio, gerra emango diotela ekipo horri. Mm. Bueno, Xabier, nik uste, mezi dula Aimar Zubeldia aipatzea, bai. Santu Piskaleno e, Bibiano. Bion, beste gauza bat eh, eh hemen datoa. Eta bai. du, eh, jaik dute Wiggins, laro geita, metro eta iruro geita mar kilo itula. Mhm. Eta pizatik heldu dela, elementu hau, eta gero eta gero konzeptu deportearena hortik heldu dela, eh? kompletu erenak. Eta ni irutzen zai, Wiggins, eh, ehan badute turba dira daztea, uh mhm pensatu nahi dut kondizioa ditula tura irazoa. Ez, arazo ditu, txeketatula, bai. zanduna, tura luzia dek, eta ba, ojo, ojo. Baina bitu nundakaten kartutxeran bigarrena. Bai, bai, bai, hor, hor, hor, Txuia bai. duk, ez? Bueno, vale. Bai. Geniatar txuia. Oiko izango dira. Aitzeko ah, dira. Bale, ah, eh, bai, Bueno, Xavier, eh, ez que ido ya joten hau, zera? Ja la, Bai, bai, bai, bai. Laguntza berbazu eskatu. Bai, oikiro, oikiro, Bai, zu horre, de Imar zubeldia aipatu behar dugu. Euskal Telen, egizan, eh, kampaina, bueno, oso demoraldi honak intzitxun, beak esan da behartzula atera eh, Euskal Teletikan, ja pixka bat, bere faz, bere gara jajuntzela, eta ikusten da, e, bai, hogeita mala urte, uste ez? Hogeita mala urte, bai, eta, eta oso ondo, ez? Xabier, zer pasatzen, ariak zon bat, zer Kabliak egin. Kabliak egin, ez gehunek ez bai da gelditzen hau, ez bai da gelditzen, a ber, oain. Kito, kito. Bai. bai. Ondo, bai, bai, bai, bai. jo, esatu honekin, honekin, Ez du gelditzen, ez du gelditzen. Ka kablia zio gini iran kanapi. Ah, ah, kabli problema, eh, bai, bai, bai. ez bueno, iru garen aldi Bai, bai, Ez, aimar ordun. ez, bai. pixka bat, e, eh, atele dezko aldiretik, mm. ikusten dela oita mala urtekin, e, eh, atzorek, kontarra loja, jende gutxiko espero zuzatik, aspaldi jontan, eitortu berdu, rojupetan ez dela ondo bidea, aimar, bai. baina, ondo, ondo, kuste forman ikusten zailola. Bai, bai. E, a ber, Aimar da, koradore bat, e, arnaz luzekoa, onzat nemez dela. Eta ni pensatzen dut, e, leheno, bibidean obizan den bezala, ba, mm, zaila dela, Aimarrek egun txar bat izatea, eta orain gaina ondo etorri zaio ekipoaren dagoen egoeran, nola baiteko, aprobetsatzeko arte egin behar zuen lana, nola baiteko, regario lana hori, utzi, eta nola beretza lan egin behar duen horrek, suposatuko laberari nola bait, E, ba, aguantatzea talde hortan, e, gora ja egurtzen hasten denean edo gogortzen hasten denean, nolabait aguantatzea hor e, favorituen arteko talde hortan e, sufritzea eta ohi tokatuko zaio orain, ez? Gero beste kontanelo badago, beste berroita mar kilometro, eh, hor eh, beste ditentzia ikaragarria sartuko dienak, eta ni dut, eh, bere aurtengo tempora ikusita eta fresko xamar ikusten dut, nik hori ikuste dut, eh, bosta horren egutako eta mm -hmm. podium esatea da, <laughs> baina... Aukera baitxula, eh? Baina, bai, bai, bosta horreneko zehortan mintzat hor sartuko nuke. Eh. Erori nik egiten dukoan, ez? Bai. Badiru di, suertia ez tegin den, da, bai. baina leheno beti gara zuat, bai. no, edo bai. zerori, eta hori dike zer Bai, bai. nik esperantza bat daukat beste Euskal Telekom batek eta pati eraztea, eh? <laughs> A ber, bota bota izena, zein? Gorka. Gorka. <laughs> Gorka izagir, vale, bueno, guz bilat. Bueno, bieno, bai. eh, eh beste galdera bat, eh, eipatu aipatu zureno, beste korredoren bat ola, bat, ez usteko ona, zuretzako manduna edo, edo, edo, uste bino beto da bilena? Hombre, nik ezagit Italia, Italian hori, eh, Nibali ez, hori, mm -hmm. bueno, e, eh, Buelta Espainian eta ondo bilion, taldearen ikusten nahiko desentia gala eta bueno hor aurreko zean ikustia atzo kontrarro jenen 8 eh? ocho oso chuchu eh? hombre nik eh, holako eh, ez saltza pizka sartzeko pentsatziat e, zeo zer inaiko dutela. Gio, lehen osan da bezala, turra luziadek, mhm. indarrak e, azkenian e, zen jute jok, eta horrak bakotxe berri ikustekin, baina nik nibalin, eta nibalin eta gio baitaren bueno, mentxof betikoa dek, ez? Mentxof, bueno, beti hori bai. biltzen Eh, eh, bai, eh, bai. ez este biñire ese. Bueno, un Bai. Nik ni ni ni ni ikusi nahi diet hor, a ber, no bai. no ez es Nicola Nik eh momentu honetan besti ni bai. balekin esperantza txiki bat, behintzat eh pizkat estutu bote duen A ber, ze pasatzen da. Eh, bueno, nik eh, azkeneko turrotan... Un, un instakaben, adebaz, atzitaleka bat, egorak eh, ba. igurtu oztela favoritoan eguzia bestiak eh? Bai, hombre, nik... Eh, eh, bale, kadene balz, eh, Eh, Aimar Zubeldia, hombre, Aimar Zubeldia korredore oso nadek... Baina, karo, horre bat be behurtiak, eh, ja, turra pila bat ditik, eta, bueno, beti, pues, bai, oso ondo, eh, amorren egutan zartzeko mogun, minon, irabazteko edo podi unitoko olako korredorik ez ikusten, ez? Orduan, E, gaztiek bai, gazte batzuk bai txukor, e, minio, nik momentu honetan ez dira ikusten hola gaztibitakoa e, aurrin, aurrin ibiltzeko mokoik. E, nik uste dit, e, azkeneko urtiotan kontador, e, karo, kontador e, gertatu zeien gertatu, minio, kontador dala korredore turriazteko korredore hobena, gertatzen dek hoi, hoi baztertu dutela, eta gio, bigarren mailako korredore batzuk uste dit doztela, eta azkeneko urtiotan hoi, hoikin ahi dela turra e, zetzen, ez, e, aurrera atzen joten, eta nik usteit, pues, oi, hor, hor daula. Orduan, e, eh, Iotzen posible dure egin, bost aurrenok utan, e, zainikek, hor da bizten noik, bat edo beste aurri noatzen, horri biliko dira. Bilari, taldean bat? Ez, bueno, igual komentatu hain bar, zubeldiai buruz aigan ez, Euskal Teletik kanpoa da igual ez, ez zaio, hemengo komunikabiten, hainbesteko oi hartzuna ematen. Orduan igual ez dakit horrek lasaitasun bat emango hor jarraitzen du idazten jarraitzen dut ni jarraitzen dut baino Bai, bai, bai. Eh, foku ez dakala kala euskalteleko foku hoi. Izan Xabier igual emendikan artera do jarraitzen dio ez? Zer? Ba, da, ni gustu baiets, eh. Ni ez diotu imeste zei ematen. Egia da, ba, bueno, maten du, ba, <laughs> gaine diele euskaldunak eta aimarrez, ez? Ba, alde euskaldun gehi horrez, beste ekipo matien ere hor, ba, momentu ondaren ezagudin hor turbia, baina, bueno, azkenean, Aimar izan da beti, eh, ez dakit, gregario bezala juntako personalidadea gaina, ez bai da jun, jomlo, Samuel bezala, ez da Euskalduna, bai, dago, bai, eh, Eta, bai. eta denak esaten du, jo, Samuel, Samuel, eta, ba bueno, ez, Aimar, ba, Aimar, eta Euskalduna da. Ze juten da igual, gregario lanak egitea, eta, hola, oan, zez, ez, leheno, Bibiano esan duen, sorpresa, sorpresa, ez? Eta, biak esan duena, ni bali, junda, behintzatu, eh? Junda, En, dirua korritu gabe, baso dirua korritua eta bilen artean azerre gomen daude. Nio baso gana da, laguntzen ni balirik. Bai, eta bai. kontuz ni balikin, eh? ni bai. bibia honokin nago, eh? Oan dikane Aguantatzen bau Bai, bai, ez eh, Aimarri buruz, hombre, Aimar nik uste Euskaldun ba, zea jondela, ez, eh, juntzan hemen gregario bezala, aurtene aurten ez euraski eh, gertatu dana ezpazen gertatu, eta, eta este, holako emaitzak, zeuraski gaur asko zegutxu itzen goen, baina sorpresa bat izan aldi ba, eta ba, orduan, ba, itzen da. Ta berba tornastien jarritzen dugun ta aurregun ere baita ona izango dela. Bueno, aurrea beiratuko dugu, eh, ze falta den. Hemen badia, bueno, eh, er, beste rojo copa bat eh, azken aurrena, berroi eta mabik dena ez, azken aurrenoko errelojo joko bat, ja, darrak juistur eta ez dela honbezte inoko nabaritzen zakapenean, normalean, eh? E, gorro izaten da atzokua, ez? Baina gero hemen e, ba, alpetan badago bat, am, amaika garrena, hor de eh, Madeleine, de Landon, Croix de Fua, gero ipirinotan ere bi badozte, hor e, bezortzilean e, usta jamez hortzi etapa obiz, turmale eh, eta azpen e, gorra, eta gure egun inberriz eberetzi jan berriz e, peire zur patatzen dutena Orduan, e, Josean, ikusita ze falta den, e, ze rekorridua eta zea, oan ja guztitzeko gara ja, favoritoak Iretzeko irabaziko duna, dek hemen arraxa, hemen, hemen trampa ikendi pixka bat, Xabierrak, eh? Beti eman, turra ja bigar bi bai. naztean dagoena, hemen ikendi favoritoak eman lehen hostikan, turra ziobretikan, bai. eh? Bai, hombre, nik, e, nik egia zen turra hasi aurretik, e, korredore bat, e, nire ustez, e, podi Samuel Sánchez. Samuel Sánchez zan dudek. Orduan e, erorketak izan dutzen, e, turra bilan ez dikan, Turri Nebai, eta azken ikusi du, pues, bueno, fallatzen duna. eta, bueno, e, favorituk, eta, bueno, zeinek ez zeteko duen, pues, nik uste dite, Kade Levanz eta Brady Williams. hori bien arteko, e, turra bat izango dugula urten, ez? Eta, bai. bueno, geho radioksak lehenu esan duten bezala, eh, badazio ezkik, iru lagun hor, oso ondo da biztenak, eta sorpresa emango dutela, hombre, agian bai, minua, zaila ikusten dut, zaila ikusten dut. Uh mhm. -huh. Ix, bieno? Ez, nik ere, hombre, nik biti batian KD Levans eta Wiggins, nik Wiggins oso fuerte ikusten dira, guain egiladek, eh, e, eh, iru azteko zeadek, mendilak e, lenguan izan du baina, bueno, hor, e, batez ere Pirineo eta bi eta poietan eta, espaldi badu olako zea bat, e, bueno, ez da egit, eh, egun txarra oso txar bat, nik Wigginsei kentzia seguraski, mm, zaila. nik zaila, bitz, nik, nik kristona impresionatu zuen mutilo egin nola, mm -hmm. nola ez, orduan, guain, jo, horren bat txarri zetan baita ere, galtzeko zea, zio. Eta gio, Evansekin beti, lehen gurtian egoatzenak nola gendun ze hori, ez, zalantz hori, Evans atakea pasakote zan, ez dezan, eta gio, yeah. bateko kontadorrekin, eta esleketarrekin, da historiekin, da azkenean beak eramantzin, ez. Ebanz, pixka batek, pixka bat hor, ze hori, irabazteko puntu hori, ez zakit, pixka zarantzako zea bat, ez? Ez da, iaz irabaz, esperientzia dakan korradori izan da. Bai, bai, bai. esperientzia unikoa bai. eta bai, bai, bai, eh, bai, bai, Bueno, Xavier, eh, lehen izan gauza bat, bai, bai, from ere, ojo, hor dago, uigiz dago, lider, baina hor baza, baza ere, charaba de balde ere, from hor ere, ez? Kenik eta arrazan dugu nahi. Orduan, busti, ez zen, ez zen, ez ez Ez, eh, ber, pixka bat, ber. Kolonia, zain du kolonia ingles batekoa dela, eta bai, oi du, ez? bota. Vale. A ber, ne, nahi ditzi esango ite, lehen osantena antzekoa, edo, <laughs> hau da, Wiggins, eh, turri iraztea junda, ekipo osoa, eh, nolabait, hortarako eraman dute, eskain apostu horturri iraztea da, eta pixkat, hori, hiruaren aste hori, zalantza hor dago, ez? Wiggins, bezalako mm, korredore batek, e, horreko enbergadurako persona bat, inbesteko mutilak, ba, egun txar bat izatea perineotan eta mar minutu galdetzea, galtzea. Hori gertatu liteke. Bai, baina e, ez du aztu behar ere, e, eta kontrarrelo, azken nio berroita mar kilometro, berroita 6 kilometroko edo bestea, e, kalkuluak eginda, minututa berroi minut, segundu kendu diola eban sei, kalkulu egin behar du, bi minututik gora. Orduan egia ja, iru lau minutu kendu behar diola eban 6. E, eh? orduan, ni favoritu ezela, e, yeah. uigin sartzen dut, Evans jartzen dut podionean, eta irugarrena e, eh, nahi nuke eskala hori bat sartzea, ez, eh, nahi nuke. Mm -hmm. Zerbait nola baiteko, turrak egin nahi zuen ze hori, zerbait gertatzea. Mhm. Kompensazio hori lortzea, porque podion ez du duiten, beste eskala hori batek, bost arroen egiten ez da, sartzen eskala hori bat, eta sartzen mali madia denak, perfil hortako ziklistak, Igual ez dute azertatu beraiek ez dute Uste uniko hor mm. zer zerbait eh, eta hori, sin maz. Bai, bai. Eta e, hori, ni bali. <laughs> Ni bali, edo Gio dago beste bat aztu gaduguna eta borrokalaria banden broek Hor bai. dago jende bat, hoa indikan, eh, emango eh. duna joku pixka bat eh, portutan behar duena Behar duena, bai, bai. Bo, Xabier, eben karre dit, beste bote baina hori bote beti nik jutela, zera, ustela jutela favorituak, bigar naztea, tego kabiat jutela Eta tropela.net interneten, <laughs> bi azte ostikan, turra zi horretikan zute tropela.net, ozean, euskeraz da gane, eh? Niko, txarra indi Amala humila, azkena Amala mila persona, taniak, iru garren. Bueno, ez diakorrak ezki, ez? Iru puntokin. Eta, bueno, favoritoak, Kade Levanz, Artu berezen Kade Levanz edo Wiggins, karo, ondela, ondela vale, claro, Levanz atunik, ondika esperantza zen dukena bezala Ez, bai, esperantza mantendu Robert Jensen hau izahu bat, Samu berriz lurritziok, Alejandro Lurrik egin ziok, zean bineo Eta gero Fabien Kanzelara, bueno, horrek zera batzion do, Tony Martin, eta gero hemen, hartu bertzen okabandix, o Peter Sagan, eta hartu nian Sagan, eta gila zan bai, puntu bai, asko bai. ematen aiziak, Gos, Greipel, Boazon, ordun, Zubeldia, Euskalduna bezala, eta izen ropa Oso txarra. Zemagarren. Ama, ama iru mila garren nola niak. Hor zara idu, mirari. Nion, honek. Nio bada izergatik. Iturra azten denien, eh? itxula pro, eh. porra bio. Azi horretik egan. Hortxe. Eh, zan eh, eh, eh, eh, Jose Miel. Ikusi jekanean, eh. Jose Miel, gauza da iz. Bota. Bai zer den, oso teknikoa du zuen porra. Zuek egiten zute, zera, irakurketa bai. filosofikoa. Da nik egiten bai. sobre, gani, probatu dunan, bai. zera, eta hoi, baloa, zer izaten zik, porzentajen arabera Azkotan, Euskai eta horri biltzen gatzuk. asko, ze arraxu hitz egiten duen hola gaitu. Arraxu entzik, <laughs> arraxu! Zein? Zabiaga. Ba, pare, antzak, urrogaztia diu, zabiaga. Urrogaztia diu, zabiaga. Etorri, eh? Eh? <laughs> Ba, programa, nola, laurduko programa berko mirari Bueno, atxaldia, hartuko dugu atxaldia. Eh, Nik, alperri da, katuko zartzen kaldera bat zinta, programa guzti ikon hotek. Bueno, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, aurre, Peter Sagan eta Pinot uzut dila e, txindulari gaztenak, e, turrian daustenak, oita bi urte, eta batez ere Peter Sagan, e, eh, kisto erakusketak bai, ditu, bai. eta Pinot, karo, ez, frantziara behar dute zer bat, eh, behar dute hor, oita zazpi urte, bai, zandek, gabe, Orduan ez horiek eh, nola? Eh? Hombre, eh? nospatxe, nospatxere ateko, deiko, etorri berri, frantzesak, eh? oza, etxen eh. dura itzorri. Hombre, lenguan nik nik ikusin etapa eh, irabazizun hori, eta jo, egila zan guztu ematen zin eh, mutile begira, eh? oso, bai. oso, oso etapa ona intzian, eta Lopezak ikusteko ziok, ez? Horriken horra, sagan berriz, sagan lehen gurtian eustite etapa batzuk gira, jula beste zamen lasterketan, eta bai. hoi, jode, kiston, kiston bitxua dago, hoi, hoi, ze hoien, kabendista hoien ondotikan, ondotik, ondotikan ez, ja hortziok. Hortziok, eh, ez. Eh, eta frantzesak egin, pues, bai, o gazti, ba, beste gazte mate, beste frantzesa, beste gazte mate ustez bai, bada Roland. Bai, Roland, oie. Horrek ire balzak, ate baizea. Hor, gio, beste, eh, historia, beste historia den, karo, frantzesak eh, beren turrakin nola edo ala, beren jendia iaman eitek, baina noi ez duk erraza, eta hor duen, pues, mm. hor, hor, pues, pues, bai. pazientzia hundu jartze, hartu berrazakatek, hartu itek, eta zeurezki, oain, ateko dela gaztea biteko mate aurrea, dudik, bai. bai. Erxen, eh, zea pite zagan, egia zagan, guztu amaten dik, eh? Ze... Ba, pixkat, burua pixkat txorua dik amaten dik, Hor, niko harina amaten bai, dik, baina... Bai, Omerre, nik usteit eh, gaudela eh, etorkizuneko korredore bat, eh, mendik aurrea eh, zer esango duen izango dan bat. Eta nik konparatzen hasi nahi hau, eh, historian zehar zandu den ziklista undinateko batzukin zertikan hogeita bi urte uste ditula, bai. eguan eginak, eta ikusi duk, e, bueno, karrerak irabazten txula oso aixea, ez dela sprinter nato bat, ez dela igotzen den nato bat, baina, bueno, e, behak jartzen bat iotzen, iotzen txula, buerto txiki jamintzat, e, bere helburua momentu hontan ez dela itzule handi bat irabaztea, eta nik usteit, e, joten dela, pues, bueno, karrerek irabaztea minon. Horrek bere helburu bat finko jartzen duenin, esperientzi bat hartzen bai. duenin, eta ekipo bat behantzako, lanitzen jartzen denean nik usteit etorkizuneko eta historian eh, hmm. jarriko den korredor bat izango dela. Bueno, Lehendabiziko atala bukatzeko, gero jungo gara ja zikoturistak, eh, dirizia eta lartaun itzitego. Bueno, eh, bukatzeko, e, Xavier, azkeneko balorazio bat, a ber, e, aipatzeko zerbait egon artikusi dugunakin edo espero dugunakin edo zezango juke? Bueno, espero, espero, mm, guain artikua argazki bat eman digu, espero dugu argazki aldatzea, Nik espero dut eskala hori argazki ikusi, enola baiteko konpensatzeko e, eh, lehen usaunte arrazoen gatik, ez? E, arrazoi komertzialen baten gatik turrau hola jarri da, e, interes batzun gatik, enola zea, eta, bueno, hori konpensazio hori e, gero aurrea eramatea, realidad bate bihurtzea, eta biharren eta iruaren astean, nola eskala hori predepotagonismo izatea, eta nola bait tur poli bat ikustea, ez? Ez zale, hoztu indek. aspergarria nik esango nuke nolabait eh aspergarria ez momentuan ikusten nahi da pertsona batzun kondizio fisiko ba leno santena ez metro 80 urteko o metroko mutil bat 70 kilo eh dela 3 urte hementzen 85 kiloko mutil bat pistan ba imaginatu ze plato muitzen zitun ze desarrollo muitzen zitun pistan hortikan egokitzea pertsona bat euneko 15 13a dakan porcentaje bat 3 eh galduta Orduan, hori hor bai dago, kondizio fisiko batzuk eh, limatuak punto bat eturrean jartzeko, ez? Hori oso polita da. Niokero, gero, horrera gokitzea turrak ero ikusi behar du beste kondizioa dituzten personak ere mhm. egin eh, zea jartzea. Ino ez ez, nire arte interesantea dago. Mhm. Bebieno? Eh, bai. Bueno, eh, nik aburri... Aurrera begira... Bai, aburritua nik ustutu ez ezetzen, Beti azken lendabiziko asteak e, beti izaten dira, erosketa dila, esprina dila. ez, e, ikusi zenian, aurkezpena intzenean, zenian, esan zela, bai. aspergarri jungo ba, da, menen ez dela. Ba, Tensillo gingaini erorketak bai, intazte gizerta, beti tensillo bazio, eh? Bai, bai. bai, bai. Eta aurre begira, hombre, aurre begira, ikusi nahi hau, pues, eh Leno esan dana, eh? Xaber, esaten zuen bezala, pues, a ber, ez diela aburritu izan, eta eskala, o mendilan, beste, E, tipoko e, bateko nibali eta beste beste batzuek bai, horiek aber pixka bat e, estutu edo beintzat e, e, atakia pasatzen baldin badia, e, ze bat, saltsa geixio geixio edo beintzat mendilla bai. ekarri duen o ekartzen duen normalian ko saltxori ikusteko esperantzak bai. emintza. Ja. Josean, honekin, zer izango Bai, eh bueno, nikuste iturra, turra beti turra dela, ez? Eta turradek eh bueno, txirindularitzan e, karrera importanteena urtean zer e, dena eta eta nik hortan zituko dula eta aburritua pues nik ez ez gertatzen duk askotan e, etxeko korredore bat e, ez dagonin edo etxeko korredore bat itxea torri edo bueno holako zaurra gertatzen denen batendik e, pues pixkat e, galtzen dula ez nik uste beti interesatzen dula eta beti beti izango dula eta oanguntan mm -hmm. bai izan bai, batzela eh? gure ondorioku gure garai bateko pues disfrutatzen bere manera guk gure marrena eingo eta gaztiak eingo eh, ditek pues beste gertatzen du aldatu egiten dela ez mm -hmm. gaut bat beste beste ni beti sanistona izango ditu mm horrentzat oso du politia. Bueno, eh, atala nerezikoa bukatuko dugu, abestitxo bat jarko dugu. Eh, eh, no. eh, no, eh, animuk emendikan, eh, Mikel Astar bai, Lozai, eta animuk ebe eh, ametxei, eta bai, bai, eh, bai. klasika hori asundi pasatzen den hemen ikusiko txugura. Hombre, du, du zure gaina, eta gaina jarko dira ondo eta anima bai. Bueno, eh, ez dik temen, elduena, ez dugu zarrena elduena, Illa Xavier, ozin da? <coughs> bai. Bion gazikan, eh? Bion, zau du ez? Eh? Ba, Kintu bai. eta bion ematen dut galkarri. Ba, Nabitzen da, ez? Notatzen da, bat guainik zea umesia marra eta bestia neldutasuna eta badola. Ba, ba, badago, kibika badago, ez? Bai, bai. da, bada, mirari beste jaingo, ez? Begaretien hospitalian elkarrekinan, gela berdina hola, eta marrukaren guztien, traumatizatu utzi zin hor guztik. <laughs> Odu nahi zten isiltzen, ordu nahi zten isiltzen, eta hon ere... Eta horratik ikasi zen zure isilik etzela. Claro, ez que ala, ala, ala, ala. Baxo, ber, abesti bat, ze, ze talte gustatzen dikadula Euskal abesti bat, zer, zentzungo joko guztua, ber. Zer. Bueno, tal nahi dene gustun zizki. Bai, no. niola guztoko maizango kola. Bai, ba, oi hartzorra jartzen hola, maideren kanta, eo zin nula kanta. maiderena? Bai, jarri ordu. dut. bilatuko dugu. Bai. Eh, has visto, eh, bada kanta bat esaten hor, birian dikustena, pum, pum, galduta bitza, ah, laino tartine de coche Bai, ah, bai. no tengo ni puta, ah. ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Iegati zen alde. Iegati zen alde. Ah, horro korrian. Horretu <laughs> horrek asko dago lehitzen media. Lesaka juten dina parrandare, bai batzuko lehitzen dira, eh? Bai, juteko baina bai bueltako bizatzen da, Da ez tokio rei behitzen, ez? Eh, eh, Bazu ba. abesti joi. Bueno, eh, alare, oan... Nah, tala bigarren bat komentatzeko, ingo dugu pixka bat, hasiko gea, oan arte zein zuten bakoitzak, fiskatzeko turista mailan, ez? Ze karrerak edo nola eta ingo ja dugu ja beste bigarren partea, hemendik aurrea ze izango zuten. Zuen kasu hori bizena izte banak zatzen dut, zue berriz Xabier, bueno, izango bai. hor zenbat, bai. eta zuek ere bakit horre ibiz aztela hor e, aldean, eta, bueno, alpetan, alpe aldean, eta, bai, bueno, dugu, eh? Ordun eta biari bestela besta besti bajarri, eh, berrinda, eh? Tukatzen. Bai. dena, lasai, bale? Bale. Bai, Ez que izenburua ez dakit, orduan, Ya, la nueva nada que es. Que no ven y pues sigo haciendo. Y si te si visa yo, este no la dejé ni jaino, yo va. Sabes Harry ya, ¿ves que tanto la? es eh, Nick Xavier eh, Galduintzi. <laughs> La yo La yo Bueno, música me dugu bestela, eh, eh señarte. successful and produced considerable results. But the funds have been spent and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record called Up and Out. nyata la nyoena jur jur jur jur hunai model la nyata la nyoena kasuna niebla que no llegue ni puta idea la nyata la nyoena kasuna niebla que no llegue ni puta idea la nyata la nyoena jur jur jur jur hunai model la nyata la nyoena jur jur jur jur hunai model la nyata la nyoena kasuna niebla que no llegue ni puta idea la nyata la nyoena Bueno, ba, entzun dugu, azkenean alaitz eta maiderren eh, amaika olako izena du kantak, Jose Miel. Bai, bizkin bai. jen urruti, eh? Otsen... Hor, karo, estribilua egin bai, da nazi, ja, baina amaika olako. Bai. Ah, amaika, hor estribilua da. Lezakati bueltako lanua, eko? Eh. Lañua, bai, bai. Bueno, ba, eh, bigarren partea, ja, ordu bilak, bos gutxi bai aldia, ja. Zuekin mutuileak, ez tegit, pi horreko programa hortxe hortxe, ez? Eh? Lemeni bukatu behar dugu, ez? Eh? Gai baina lezaka jomertu behar dugu, ez? Eh? Jomertu, jomertu, ez? Bai, baina guain digan piko getati pasa behar dut orduan, lasu. Bueno, orduan, a ber, lanioik ez den. Bueno, ba, eh, aziko, bea, ziklo turistak. Bibiano, ikina zikonak. Bai. Bye. Lartan un ciclo turista bai. esan bai. bestela. Bai. Eh, a ver, on arteko ge jongo gea, xe este asunto, mi on arteko hace ese insute edo a bueno, Bueno, a ver, e, eh, gauza bereziriken aurten eh, egia esan, e, berezi bereziriken ez e, urteko egutegia, igandetako urteerak, gero baina lau, badaten ja nahiko e, normala bihurtu da jendia ibiltzia, baina guk eh, elkarte bezala igandetako irteerak. Eta, bueno, guk eh, urtero egiten diegu lerin aldea, ero eguneko, hola, erdi, e, bueno, er, kirola eta erdi parrandako bidaia, eta, bueno, hori ere ekainean e, lendabiziko astean o bigarren aste bukaeran egiten eta kanpoako azkenok azkenek urteetan talde bat, elkarteko talde bat jon joan izan dudek, batek alpeta, beste batin hor salaman kaldeko aldi horretara, eta aurten egia esan, bueno, inorrenik ez ez ez ez ez deke ez deke ez zetzea, antolatzea eta hola gauza berezirikan kanpo begira eltzak hau, eh? Eta bon, geu bueno, ba, ba sanisten eta pixka bat antolatu nahian eta holako historiak. Bueno, Xen, zue berriz, Hon arte, edo bakitor e, eh, gainea ez da denbo asko kanpo aldian, a ber, nola, nola da zuntua? Bueno, bai, guk eh, Grizia zirudizita alkartea, pues, urteroko, urteroko martxa, pues, eh, egutegi egin jau, igandero irtera egiteko, mm kilometrotik egun da berroita mar kilometroa, eh, eta, bueno, e, jende kopur bat elkartzen gaituk, eta, bueno, oso ondo, eta zan pues, jende gaztia, e, azkeneko urti honetan ikusten dugula jende gaztia, leheno pixkat ikusten ez ganula, pues, hasi dela, animatzen hasi dela ez, da joten dela guekin ez. Eta gero bai, e, bueno, pixkat e, irterak hemendik kanpoa e, bueno, ni aurten ez joan e, minio, bueno, e, taldeko, bueno, e, kuadrela bat e, jondek, e, sei bat lagun, Italia aldera. Azte beteko irtera bat egin ditek, e, hor girua kointzitzen zunin, maiatzan, e, eta papare bat ez. Eta, bueno, horko, horko puerto mitiku, pues, hilu ez ez, e, estelbio eta barrez eta bueno, oso ondo pasa dutela. Mhm. eta beste urte batin pues errepikatzeko asmokin. Bueno, a ver, Xavier, dato que yo carri edo bueno, Xavier, bai, bai. informador bai. izan du mesela, ez azkenia eta aitor Charlie Gibialitzen honea pixka doi beren historia kontatzeko, ah, eh? eh bai, eh, jefe de fila gitendik regailua biali, eh, hemen bakik eh, turista artin batzu eh, elite guk eta gu batzuk ba Mino basta que biali katalincho, basta biali biali, zango. Batzuk, eh ziklistak, beste turistak eta beste zigro Gu gaude ja turistak gehi esan dut, nere osan dut bibiano zela, ez? Bodea jodego tarteka. Bueno, bueno, a, grano, 6 eh, 6 eh, eh, pixkat eh, ez? Eh, uste etapa gogorren aitzen Estelbio bi aldetatik jo ziten eta etapa ikusi, oso polita, girokoa bi etapa ikusi, gero jo zuten eh, Pordoi, Pordoi da zima kopi, hor dago Pordoin gainean uste dut 2000 eta ez dakizen ma bosteun metro ditu Pordoi, hor dago la uste eh, monumentua kopiren eskultura dago goian, gero zela, eh, marmolada, diau, e, ba, beste, eh, zera, pare bat esan dizkit, baina, bueno, sin maz, eta oso ondo pasatzutela, azte bete, Eta bai, eh, galdetu nionian eta barruko klasifikazio eta hori esan dut, ez, ez, hori gure memorian gertatzen da, hango historiak berta... Ez da filtrazio egitea Ez da filtrazio egitea zago? Ez da filtrazio Jose Milek e, eh, hona jartzen mani madu eta ba, bate, ango informazio hango informazioa ja barrukoa, ba, bueno, Hemen, eh, dena, negoziatuko dugu. A ber, jo, ik, ik, iri gombidatu bezak, iri gombidatu bezak, karri balde mali, karri bertzen zu, Jose, esaldala, mutxinez, sekatera bat, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, que hoy galdetu duten izan ez ez, gurian gelditzen dugu. Ah, bai, bueno. Sufrimentu eta denak gelditzen gu pako bere memorian hor dut ikutu. Bueno, <laughs> bai, eh, zuek eh, ibiliko zaztekeo bakoitza egit, eh, taldean, bakoitza beraiek, aiekatik biltzen zazten igandetan hor grupuan edo biziketan ibiltzen, edo bai, bai? bai? bueno, gu, gu taldean jende, des, un inguru bazkide gaude eta orduan, hombre, ba, or, talde desberdinatu, gadineko jendea baziok, bai. erdi, erdi parekuak eta ge gazteagoak, ez orduan, bueno, dudikan gabe denak e, igande goizetan atea eta dena elkarrekin biltzia, bueno, ez tek, eh, saiatzen gaituk irten eta oihartzen irten da eh, jut, lekua dakaun, e, bueno, jarriteko lekua, leno selua ematen ganin, baina ez dio izaten. nio, saiatzen gaituk alde iketa elkarrekin joten, baina gero bakotxak bere adinaren eta posibilitateen neurrian pues, eh, grupo desberdin egiten ditugu, eta gainean ikusten eh, hobeto e, ibiltzen gara. Zan saiatzen gaituk, e, saiatu izan du gaituk, dena batian da jutia, eta nik uzet, eh, nienak bat ere parte joa, bueno, guizian elkarrekin jutia aliketak egena, bai, baina gio aldi gana horrean bere neurriaren mhm. arabera. arabera. Hale, mirari, izango txuzto, ben pikiak eta ben gauzak ere, eh? hor, elkarrekin buen no baina, eh, hor, Ba. Malda iristen denin, eta ai, abratzin gartzen jazen, eta ez? Baina, beti, ez? Bai, bai. Gauzetan, hauek irurak hartzen duzu eta kaniketan jolazten da igual, igual, zesi joan. Bai, kaniketan igual, bai, zik gainen ez dut. <laughs> bai, txarrena izaten da, bat, asko ibiltzen dana eta beste batzuk sufritzen onduan. Eta gaintikan izetan astea, kontatzen bere abenturak, eta zen egi. Xileken nonai, eh, porque ezin dira erantzun. Claro. Eh, Ni horregatik ibiltzen igeri, igeri, igeri ibiltzea zerian, izin duk, ba, ibiltzen. Iorekin, eh, eh, eh, Xavier. Laguantatzea altu ditzen gabe. Artu berdek, artu berdek, kirola batzu. Beste la ura tragatu duta, eh. Itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, itxe, E, joango gea, e, aurrea, bueno, Bibieno, e, eh, zuen beti usteroko hortz, ez, garrantzitutako bai, bat, bai. bai. Esteban, Saria. Zema garrena, uste? Aurten iru eta garrena. Oh, bai. Eta, bai, bai bueno, arazoak, urtetik urte arazoa gehiago, eh? batez ere ekonomiko aldetik pues, eh, krisi garaian bizi eta bar, ba, ba, udaletik an, ze guztietan bezala, arlo guztietan bezala, ba, ba, e, partidak jetxitzen e, aidea, eta gio bestaretik dirua ateratzeko e, e, eta bueno, taberna dela edo restaurante edo enpresatik batez ere hor ere gio eta zailago egiten nahi zaigu eta egile esan, bueno, orten pixka bat este, zait, limite, limite jungian noezgian, baino e, lartaun barruan ba, ba, nahiko Azkenien elkarte guztietan bezala, ba, jende kopuru konkreto bat eh, mugitzen da bestea baino gehiago eta orduan beti jende hori urtea jon urtea etorri, e, historia horretan da pixka bat ez dakit, nekatuta o erreta eta gabiltza eta orduan, bueno, ba, mm, e, bueno, notatxo bat egin dugu, ba, adieraziz gure kezka, nik uste dut hartan turistak ez dakit ziur, baina goita bost bat urte hola izango dala antolatzen nahi eta, karo, e, kontuten hartu behar du, gasto batzuek gure eskutan ez dagoztena diela, eh? Ba, esaria diela, edo e, federazioko e, kostuak diela, e, ar, ezeak e, e komisaiuko juez arbitro ditzen zailen oieke, oiek, gost, gasto batzuk ez daute gure eskutan orduan murriztu ezin dugu egin, zerratik horri aurrien berdigu. Mhm. Eta nik usut beste leku batzuetan, eh, e, beste herri batzuetan, eh, ba, ba, zean ez, eh, gipuzkoan eta bizkaialdine ba, arazo antzekuak intazio zer badabiltzela. Orduan guk planteatu dugu aurten, planteatzen dugu aurtengoa nola dela aurrea bueno, ja, finkatuta dago, ja, bueno, nahiko zetua dakagu, eginta, Eta e, udazkenean bilera egiten dugunean, e, bazkiten bilera egiten dugunean, bo espizka bat e, aztertuko dugu, ba, e, datorren urte begira ba, jarraitzen dugun, edo edo aizu, ba, beste normaiteke antolatzeko zehartu edo ikusi, ikusi godeu aurtengo urtean nola atetzen den, eta hmm. batez ere jendian e, e, animoak nola dagozten. Hmm. E, zaigu kostat jizaigu, eskatzea horri jutia, beti leku bernitzu eta jutezea, ulertzen diozu beste aldiari, eta askotan e, laguntzeizue, kompromiso askotan personalan gatik, eta horreke azkenian pixkat e, zetu ikendu, nekatu ikendu. Bai, zantzu bezala gutu bat atera zute, hor prensan eta, ez? Bai. E, kezka salduz, e, bueno, kolokan egon lehizkela igual e, beste urteetako Hombre, zera, beste planteamento batekin. Bai, edo... bueno, kolokan, a ber, nik ez dut pentsatu nahi e, San Esteban saria, iru eta bost urte, beti hoi azkeneko, azkeneko zea, hoi izaten da, e, iristen gean e, zera, ez? Esaten dugu iruta bost urtean inbaldin bada eta gure aurrekoak e, eh, garaia egiten e, orduko baldintzetan e, antolatzen bazuten, ba pixka bat gaurko unean zaitasun guztiekin ez antolatzia izango litzake izugarria, ez? Oihartzengo herri bat bezala, guk ez dugu zalantzan jarraituko duela. Behar bada guk nik ez nuke nahi, baina behar bat aio planteatuko du baizu, ba guk jode honean iritsi gea eta a, a ber beste norbaiteko nik ez pentsatu nahi e, aurten bai, urtea azkena izango da nigan eta ez gutxi hori. Bai, Xabiaz, nolik uste kasutu da dene bezala bueno, bai, ez, bai. gora berak. Bai, bai pena, pena du, porque azkenian horrek, eh, jo, imeste urtetan lindako lan bat, ba, mantentzea, ez, eh. denak, egia da, ba, jaietako programan kisto murrizketa daudela ere bai, eh, kisto uziai da dena mozten, e, eta pena da baulako gauza bat, ba bueno, hor afizioa mantendu berdu, euskalduna beti izan du gaina grin hori, eh, bai, bai, bai. <laughs> eta hori importantea da. Bai. Oihartzun bizaru berri batean gaina eh, ikusiriken eh, eta orduan hori nik usteit eh, ba. baino baino ikusiko dugu. Hoi hoi da, eh. Josean, eh aurre berriz eh Krisi bezala, beti urte bukatu arte edo zer hola... betetikoa. Bete, bai, bueno, e, guk e, aurten egindan bezala e, eh, BTT maratoia oi hartzunen. Baina bakazak, e, orduta, jende gehiago, e, iaz ere partizipazioarek eta jende pila bat, bai, giruare, bai. ikusten ere bai, e, aurre, aurrea doa, ez? Bai, bai, bai, esan barraziok, e, bueno, grizi elkartean e, badagola kuadrilla gazte kuadrilla bat, e, oso gogotsu dagona gai horrekin. E, urte guztian zehar lanin aidana eta, bueno, emaitzak ikusten dila, ez? eta ik esan zela, pues, aurten behin emino jende gehiago, e, eguraldi jare ona, eta, bueno, herriko plazan giro ona, eta, bueno, asmoa, dek, e, bueno, peste ez gauz berdina ikia, edo, bueno, bai. gauza hobetzen jotia. Mm? Zerak egiago, bai. Xavier? Ez, Mitxek bai, esan, bai. esan eh. eh? garbi da hona da, olako probatek, batek popularra izani, bueno, da pixka bat eh, kompetizioa den, popularra bihurtzen da, ez? Azkenian, bizikitan ibiltzea da, e, eh, karretera ibili, alamendian mendian ibili, gaur egun karreterak mm, arriskua dauka. Eta gehota gazte gehiago bizikitan sartzen hasi da, bizikitan ibiltzen ba, mendi, mendi martxak eta egiten. Horrez esan nahi du, ba, ba bueno, jendea parte hartzea onditzen nahi dela eta gazteak eh, mitxe esan du bezala ondo, eta bueno, aurrea, eta pensatze dut, aurtengoa mantenduko dela, eta aurrea begirarenik, eh, ondo, pentsatze dut ondo, segituko mm. lona. Ebitz bat dugu mirarik, eh, azkenen berria, berriatikan, eta jo, eh, beti betikua, ez? Ezke, ezke pristia da, baina Tagatzen du, kofi iztaldearen hotela miatzen ari da Frantziako polizia dopinaren lotuta. Jo, berri izan Di Gregorio txirindularia txilotu duta, ebaraman dute, eta taldeko beste bikide zeintzapean dauzkate. Jo, ezke, ez da, ez da, ez da, jokatzen, ezke bai. urtetik urtea badio dira, beti bat guztar bate. E, eh, a ber, fusteit debatea hor sortzen du zenaidu dugutur bat, e, eh, eunda berroita mar kilometro, eta puerto, bi puerto txikikin edo nahi dugu berreun kilometro eta bost puerto eta espetakulua ikusi eta ezak Hor, azkenian mhm. hemen gertatzen ari dena duk, e, eta gehiago, ba, historia oso, oso grabea dela, bai, bai, oso grabea dela. Eh, oso grabea bai, dela, bai, oso oso grabea dela, justifikatu dela, turra, hasi eran europkar, olen gurtian, bai, este, bai, eh, eh, bai, bai, zeintzen hori frantzes hori, kriston, bai, bai. eta horre atea zan, eta ez dakit, aurten talde horire, bueno, gio gauzak oso zaila dira horne hartzen, talde hori aurten ez dabil, lehen gurtian bezala, eta turran hasi eran hor zabaldu, <laughs> bai. bai, zabaldu bai. e, eh, zer baita zea, eta orduan, ba, segura eh, honek ez du, ez da amaierik izango duen. Kalti ikarra da izan duela, ah, bai, zehari, egin bai. duen, lekipe unkoa egin duela, azizuzula poliziak, astanan korritzen duela, di Gregorio, astanan, uh eta badidu du, igazko urtetik honea, eh, hola, zen bota, zen bat, zen bueno. zen Josean eh, Zer, horren Bueno, pizka eta azpi eh, karo, e, eh, dopin asuntu honekin. Bai. Eh. jende, asko, jende askok esaten dit, eske, bueno, eske dopin ez palitz, eske, karo, turra ez duke turra zango. Bueno, nik uste dit, oan dela, egun urte ez zaula dopinik, edo baldimazen oso, oso eragina eraginak gutxizuna, eta ordune turra, turra zela ez. Eta gaur geunine e, eh, e, eh, e, eh, dopinek espaldi malitz ezarri izango lehen pues, beti turratura izango litzekela eta batek irabaziko lukela eta beste batek ez, ez orduan esanenik e, bueno, espektakuloa berdina izango litzekela. Mhm. bueno, utziko dugu jorra. Bueno, e, bukatze juteko ja, ordu, bat, ordu bilek eta marri ordu bete betelister. Oh, a ber, e, balantze txio bat ingo dugu. Mikrofonek ia dozte, zezamertzuten, pixka bat, a ber, e, baiturrei buruz, psikoturista asuntu buruz, nahi zutena, eh? Bukatze aldea, Xabier, zer, zer, zer, zer, Bueno, zer, bizitan hitza sanoa dela. <laughs> sanoa utzitzen du izatea aitu dugu notizia bai, bai, bai, bai. notizia eh? ba, eh? bai. eta hori Azkenean bai, bizikleta disfrutatu imer da eta pertsona batek eh, limite hori pasatzen du ezin dula du trampa egin. Eta eta ja limite hoitan gaude ez? Eta Jo kuriosu du Xavier, limite hoiek Espainian adibidez, badi adibidez da hola dopinik, ez zemat, zemat operazio ereki ditu, bai. eta dena egurra ematen zute txirundu ni, hortan iek. Digan, tenista bat aldima dago tartean, edo futbolaria baten zehatzen txuk pixka bat, tapatzen, eta operazioan galgo dela, operazioan bai. azkeneku mm. superazioan zen bai. e, azkeneko operazio hori zein izan zen, bai, bai. eh, omen zaparezan dira, e, eh, ja, eh, zidute ezer zebea, zer ezer zeikan, bai. azuta bezala. Mhm. Zikrista izan mazien, txekundura aurrean honko txuka zuen azkenean. tristia bizka. Azkenean, orra... azkenean egila da, nazio batzuk garbitasuna beste modu bat egin nahi diela, patriari gabe. Baina Espainiontan zoritxarrez, konbibitzen geron estatu hontan, patria gaineko guztien gainetik dago. Mhm. Eta hori arazo latza daukagu gai guztietan, eh? eta hemen bat oso importantea. Hemen dena balio du, denak eh, tapatu egiten da, izenak ja sumatzen hasten segun noan iristen den eh, informazioa tapatu egiten dute, ja, eta bai. moztu egiten da prozeso osoa. Da, bai, bai, garbi dago. Gauz inbezela hori ere moztuta dago. Orduan, ba, bueno, nazio batzuk garbitzean hain da biltza, ezagize puntotaino. Bueno, ez dakit, Ez que, igual ez da bai. gaia gaina gure bai, eskola, baina, bueno, bai, igual hori zein ezkio hoi da, bai, azken bai, jamiz Ba, ba, horri lotuta gaina, e, eh, guain azkeneko berriako informazioei, e, eh, Cofidis, eh, ekipo frantzesa eta frantzesa. Ba, ba, ba, oiz, oiz, oiz, Nik uste dute eh, egiten nahi den guztia zeurozki egin beharrako izango dela. Zeratik, eh, hombre, ez, eh, ezin dek eh, eh, zean dopinen asuntu hori bai. hola izan, ez? Hombre, hor suertez gure mailan ba, guk beste modu bateko mezua bialtzen dugu, eh? Zigoturismoa, gio pikiak pike eta guen bai. arteko saltza hori, baino eh, aizu, sano eta txirrendan ibili eta guk bai, nik gure partetik bintzat eh, oi hartzuar animatu, eta zenbat eta gehiago ibiltzen genuen eta hobetu Bai. denen zure eski. Nik egia zan, pena maten izatek anin normalian nire gidoian, e, ba, baia iru urte turreiken, ez dut inoiz gidoian jarri dopin asuntoa. Eta horrela bukatu berra este, saioa, pena maten izatek, eh? zatek anin ez da nire, nire gidoian sartzen, eta hoi zuzenean jasotzea, bai, kristo bueno, pena, zatek anik ez dite, aitzatzen nire. Euskusiatzen, bai, bai. eta E, amar, o sea, ordu bilak amar gutxitako albistia dela. Ja, ja, ja. Baina, bueno, a ver, aztu eta bizka jadu pila, osean, e, Ze reflexio joan goiukek edo, zer, pixka, jendia ez handen animatu, biziketan egiltzea, eben bide, ala ere bideak arrezko txuak, ez, e, nik uste egite horretxian ere, bai. biziketan egiltzen dini zemiak eta, kezka bat, ez, e, puh, trafikoa bai, nik uste bidea pesatu da uste, zinduraritza, zinduraria, bai, bai nik uste bi parte da dela, ez, eta bat, eh, oan dela gutxe, unkeri bat irakorri nuna, ez, eh, bueno, mediku batek esaten zuna, eh, bueno, eh, bizikletan edo txirrindulan, ibiltzea eh, oso osasun garrila dela, e, kirola bezala, e, eh, obenetakua, eta ba, bueno, bai, jende gaztientzako, bai helduentzako eta denantzako ez. Hoi aiek batetik eta beste aiek batetik izan dekena, bai, dudik gabe. Txirrindularitza aparte, e, bide, bidetan, biretan eta karreteran oso oso peligrosu dela, hortik e, aparte, e, txirrindularin mailan e, ja fitxak eta ikusten duk e, bajatzen nahi dila, ez? Zergatik oso kirola gogorra dalako, oso kirola sakrifikatu dalako eta haiek hortatik pues e, eh, pizke bat uzten egiteko, nik uste normala dela. Ni bai. nik animatzeko nik jendia, e, bueno, bizikleta eh, edo txirrindula egitea, bai zikloturista mailan, bai bidegorri mailan, bai mendiko BTT mailan, baina bueno, oso hmm. osasungarria eta e, gorputzantzako eta buruantzako ere bai, eh? Ni konturatzenak e, eh, buruare despejatu jendu eh? bueno. e, gaurko mundu hontan, e, stres mundu hontan gabiltzena glanin edo sindikato mailan o bestin, pues bizikleta txerrinda hartu eta buelta hmm. bat eman eta itxea horri eta bueno, nik uste hori osasungarria dela. Alde eh Ez dek oso, momentu honetan oso arriskutsua, bai. nola praktikatzea txirindularia, bai, eta... karreterakin eta bizitigan kotxe, kabioi. Bai, dudik gabe sekula meño gehiago, baina eta nik uste e, eh, Fitcher, e, eh, esan duen bezala Fitcher jaitsitzi eta claro, gurasuak e, eh, motikozkor bat e, behatzi hamar urtekin esaten duenean, ba, txen leritza eta zea, eh, lehen esaten duena karrarego bizik eta bat eosi eta aizu, zea, eta, eta orduan gurasuak ba, nola utziko jo zea. este home, aldeatan eta hasieran horrek biltzen dira, baina gero, baina bateazko errepidean ibile behar dute, eta errepideak badakio nola dauzten, orduan, arrisku hori dudik gabe, beste hainbat beste kirol batzuek pesoreski ikus hortiken behiratuta, ikus puntu horretik ikusita e, ez dute hori besteko arriskuekan. Baina, bueno, haizu, ba, horra dakau, eta gustatzen zaigun horik ez du arrisku hainbeste ikusten, eta mm. hori biltzen gara, eta gaine animatu egiten dugu gaztiak. Bai, ibiltzeko. Xavier, e, pixkat jarraitu horrela, eh, ez dakit ez, e, eh, arrisku txu hoi, txua, bideak, Zatek, azte bat eta bat duetxean, bai. ez honik, sirintu nahi, dut. Miguel Bailazak eta Perunen amentzini gara jartan, bai. ez? Eh, bai. Zer bat iraz, jazan zuena, lanea, biziketan eh, eskola, biziketan guten zian, dena sirintu nahi Gaur egun, <laughs> eh, berdik, eh, biziketan kalian ibiltzeko, eh? Bai, Eh? Berdik, galanta. mendin mendintxerriko atalian, amaren dutu fulni biltzen gaituko emotiuzko horretan. Ta kotxe heldu zenin batek abitzen zi. Gure Bai, zengo kurban, bai. sengo edo. Bai. Eh, Gure beti beti bilen ikan berdina. Osea, gaur kalkulu egin bai, ta bai. mendintxe berritik minutuan pasatzen jo ketzaki, ez da berro, berro igual. A ber, kostu bastante kona. Sea du joxere de Santi. Buru espeja seguramente Bai, bai. Ah, Oi, bostei ke? Bai, bai, bai. Bai, onalda. Oi, bai. Bai, horretik dizi gilia Ez, bueno. Ona, ez, ez, bai, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Egia da, ala dela, baina geho dago mm, kotxean ibiltzen da, ibiltzen geanak eta txidinan ibiltzen geanak e, bilek ez da nik askotan konturatzen naiz estres puntu hori kotxean eramaten da. Ez? Bizikitan dihuna, e, mitxek esan duena, despejatzea dihua. Beha dihua, relajatua eta gero dominioa bizikitarena, ikasi behar du kadetean ibitzen, e, eh, bibi izan du bezala, gazteta digan hasi, eta mutiuz jarrak ez badaki kontrola, eozin aiziak, inkamio jak, eskeske da, impresio ematen duk, trailer batek pasatzen zituen metro erdi batea, ze, ze aize golpea botzen dizun kunetaldea, segun ez badakizu eh, ibiltzen bizikitan, ja botzen dizu mendialdea botzen dizu. Orduan, hori hartzeko eskola behar da, azkalein esperientzia hartu behar duzu. Gero, lesan duguna, eh, jende bat, oitxura dago, e, lanarekin presaka ibiltzen, Orduan, e, kotxea eta bizikitaren arteko elkar elkarbizitza derrigorrezko izan behar du. Nio, kompetentzia altu ontako estresa ontan bizitza ez da mm. errasia. Eta karretera beste faktore bada, eh? Bizitzaren beste faktore bada hori mm karretera. Ondo, ondo. Bumiari, bukatuko dugu, bino, zure ze refleksio ingo zenuke, gaur entzuntzunak eta hemen tertulian ordu bete ibili gana, ordu betea, ba, Turra uste baino interesgarri jodola. Bai. Oi hartzunen gauza egiten dila, ez dakit bai. irakurketa hori ingo nuke. Egia esan, ni programa hau dela eta egunero irakurtzen nahi naiz, eta nire zea zabaltzen. da eh, gutxi? Bai. Oi, lortzen zute behintzat, eta... Dekuzte zuten zuten zuten Ez zuten zuten, eh? Bai, bai. <laughs> Bai, bai. Porra nuen, jesimen el minio bila, <laughs> zehul, zaten. Baina... Baina, ja, eh. urrengo porra iteko. Datu dut gebendo, bai. Benditxea berri amairu mila garren, eta Jose Miguel lau mila garren. Verificado, eh? Benditxe zuten zuten zuten zuten zuten Gostou, Andurece? Gostou, gostou dois, é? Bitxu berritzen. Botxo da. Bai, zei. sei sei sei. Eskiz jaten hitzen ta. Ez ez. Oi, bai, bai. gaiz. Bai, bai, gusto, oso. Gusto da bueno, jarraitzeko dugula, eh? Txirrendulari izan eta turrian eta, bueno, eh? <clears throat> Bai. Eta ba, gu betiko, gu betiko martxan, eh? Esate dizut, eh? Bizkat gu gaina hiruak gutxo bera adinantzeko gaitu bizkian izartzi gaur ba. bai, Eta bizkar gaudek muga disfrutatzeko muga hortan. Oi, berda, eh? Disfrutatzeko mugoia eh, pulsazioak eta, oi, eh? Ostia, sufritzen zuzen nahi naiz da. Bai. Ja hor. Gustoia jetzi. Hoi da. Bai. Eh, gustoa. Oso gustoa. Eta, bueno, beste azkar pasatzen dek denbora menas. Ba, ordu bete pasatu eh? Hitza ta pizza aso. Bai. zure bade berri zorretan eta motako jo berri ze. Itzurazko gauz. Itzure berri zorretu bete. Itzurazko gauz ikan ez da egite esan deu, baina beintzat aitu gaituk, eh? Aitu gaituk. Bueno, mira eh? Ah, bai. Con Ni zer esan denbora pasatzen eta ikusi ikan nola jontzen turreko emaitzek eta lotsa dena. Batetzik, baina ben, hoy hola, hola. Barkatu, Bakatu hor handi, ni bakarra jugatu in handi gintan bai, Beste batzu konta horretan... Bai, bai, bai, ni, ni, jokatu zuen Xabier horregatik Ni era bate batzen. Iru, iru txuken konta horren Bai, ni, hori Ni te quiero guatzen Ni Aitzen gaitu ura, ura behira konta horre Ni era bate batzen. Bago txan, bueno, hemen, otia beste gauza, adek ez telefonozaten zuten betit Bai, bai, bai, bai, bai, Eh, horretan, horretan, itxian eh. nio, baina horretan eh. Bai, dudik gabe, telefonoz oso desberdin Bai, ez Bai, bai, bai, hemen, eta, bueno, oso guztua, eta bai. egio gaina, bueno, jartzenko bi ziroturista elkarteko jendekin bai. elkartuz, eta, bueno, giro oso honin. Giro. Gero irekin pues hobeto izin eta Jo, eskarik asko. Eh, Minari. Hola con esca eh, mucha. Eta horrekin ere bai. Izenan agoratzen baina bai. Osa gustu. Eka chukaitzuko. Eka chukaitzuko konpainia gantzekin ez. Izenekin Xabier. Atletikan ez. Bueno, eh bukatzeko esan datorren ostialian, eh Martxel Toledo, zitego kidea etorko dela gurea. Turreako antolatu Bai, alako reivindicazio festa, bai. eta seiatuko ere, a ber Mikel egoten ki negoten edo kartzen dugun edo a ber nola dagoen, ez? Animo, ez da ez ja batzu pasatuko izango dela ta Gaina bizilona dugu eta ea ea kartzen dugu, ez? Eta gero bukatzeko, esan, bueno, azateko errepika bera mozorritaketan, ue borri jo ez tegin martxan dago, ba, edo... Ba, guain sartu naiz, da bai, bai. orduan jarriko Botako dugu. Botako dugu, ez dut egiten ue Eta ogurtzeko animoak eman, ez? Hemen gure kinto, hemen du gatxupiskat, ez? Kinto laguna, kintuk, eta, bueno, Mati, Mati Marcos, egia zan momento txarra bat ari da. Eta, bueno, e, animoak eman, bezaka daunti bat, Xavier, bai. nongo mendikan, bai, berko bai. dik, animoak. Berko dut, ni uste dut azeako dela horrela. Bai. Animo, ma, animo mati, aurrera, eta goatzen gara, eta eh, aurrera, ez zela. Bueno, Bueno. Orduan bukatuko dugu, ja ordu eta gehiago eta ozitik asko, lau airi menotetik Turran Turra e, eh, goatuko dugu, haber, bakoizak zesan dut, ze porra dakan, eta haber, amairu mila agarren, o zenba agarren bukatzen dugu. <laughs> bueno, ondo sekiten aie, eh? Venga, jo, zeharte, jo, jo, jo. Oihartzundik atera gabe kirola egiteko aukera eskaintzen dizu Okisak. Elosoro kiroldegia, Madalen soroko frontoia, Udako igerilekoak eta Ugaldetxoko futbolzelaia. Elorsoron zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekoa, Rokotromoa, Giartzegela, Padel pista, Gimnasia eta Spinningelak, Tatamiak, Kafetegia eta baita ere behar ezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat, Gazteentzat eta Helduentzat. Igeriketa, Judo, Aerobik, Yoga, Gimnasia ritmikoa eta bar. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hidromasaje, jakusi, eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elor kiroldegia, bederatzi labiru lau bederatzi bibos bosbi. Oiartzun, etengabe, kirolaren alde. Elor kiroldegiak, oiartzun irratian frantzeko turari buruzko informazioa eskaintzen dizu.